ko leta itazokwigera yemera kwikorera umutwaro w'abirengagiza gukora ibyo basabwa n'amategeko ngo kubona vya biduga bikuri ibidandazwa mu kivuko ca Bujumbura vyaragabanutse ngo ntibisigura ko hari abagwiza tunga boba barahagaritse akazi umuyobozi w'ikigo kijejwe gutoza amakori Leonard Sentore akamenyesha ko ngo vyoba bitumwa nuko borohereje abadandaza basigaye barihira amakori y'ibidandazwa vyabo aho baba binjiriye batarinze guca ku kivuko ca Bujumbura n'abanyeshure bavuye mu mwaka w'icenda bari mu mwaka wa mbere w'inyuma ya shure shingiro ngo ntibamenye neza ugereranije n'abavu Huye mu mwaka w'icumi nko kuri lycée communale ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi ku banyeshuri mirongo icyenda na babiri bamenye ku nca hagati y'ibice 50 kwijana batanu gusa nibo bavuye mu mwaka w'icenda mu gihe abavuye mu mwaka w'icumi bagera ku mirongo umunani n’indwi. izi nizo ngingo nkuru nkuru rero zigize ano makuru inyuma y'aka karuhuko tuca tuja kwidonido Pierre Claver nzindukiye niwe agomba afashe mu bihinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atankomanzi nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza aragabisha abakozi bo mwishira hamwe Regidezo hamwe n'abantu bubaka badakurikije amategeko ko leta itazokwigera yemera kwikorera umutwaro w'abirengagiza gukora ivyo basabwa n'amategeko ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu vyegwa vyangozi mu gihe yariko aratanguza umugambi w'igihugu ujejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abe abenegihugu kurikira umukuru w'igihugu cacu petero nkuru nziza twashaka kandi gukebura abakora mu ishyirahamwe ejideso n'abantu badakurikiza amategeko mu kubaka twese dutegere ko leta itazokwama iremekwa umutwaro w'amakosa aterwa n'abantu birengagiza gukora ibyo bategerezwa gukora canke bakora ibiteye kubiri n'ibyo basabwa umuntu wese azirikane ko amategeko ashingwa ku bwiwe ngo amukingire gutyo yitwararike kuyubaha nayo amubahiriza kuri uyu wa gatandatu kandi umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza yarakoreye ibikorwa rusangi mu rukeco muri komine Busiga hamwe no ku kibuga c'umupira bita ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi inyuma yaho akaba yaciye abonana n'imvukira z'iyo ntara hari ingozi radio sikorere gakura yari yarungitse yo mugenzi wacu jivenare Barenga nziza mu kiruhuko amazemo iminsi ingozi umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ibikorwa byo kuri uyu wa gatandatu yabihereye muri zone ya rukeco aho ni muri komine ya busiga ari kumwe n'abashingamateka n'abashikiranganji bavuka muri iyo ntara aho yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka masoko ya kijyambere y'aho mu rukecu avuye aho umukuru w'igihugu akaba yaciye ajya kubandanya ibikorwa rusange kuri stade agasaka mu nyuma akaba yaciye ajya mu byegwa bya ngozi aho yagiye kugirisha inama imvukira z'ingozi mubyeyi kwa byangozi juvenali barenga ku bwa radiyo kuri uyu wa gatandatu nyine umukuru w'igihugu petero nkurunziza yaragirishije inama imvukira zo mu ntara ya ngozi turimo w'ibihumbi bibiri na cumi n'ine nyir'icubaro umukuru w'igihugu rero nyuma y'ijambo rya buramatari gushize ibyaranguwe yaciye abakeza kandi arabemerera yuko azobandanya bafata mu mugongo nk'imvukira eh, kandi ko na leta izobandanya bafata mu mugongo ko ifata mu mugongo zindi ntara nyir'icubaro umukuru w'igihugu yabikuje kandi ko intara ya ngozi yari intara idasanzwe mwagize umugisha mukagira intara ivamo umukuru w'igihugu ivamo abashikirangavyi n'abandi bakozi bakuru bakuru nk'aba mufise ngaho iwanyu icyo muteza gufata ko ari ikintu kidasanzwe mukagifata nk'umugisha nk'umuhezagiro hanyuma namwe mugaheza mugakora kugira ngo eh, mubere umuco mubere ikimazi izindi ntara yabahaye impanuro nyinshi zitandukanye arabasaba gukunda igihugu bahereye gukunda intara yabo ati mu gukunda igihugu umuntu atangura gukunda aho yataye uruzogi akunda ikomine yiwe intara yiwe n'igihugu ciwe arababwira rero kugira ngo dushikaho dushitse uno munsi muri iyi ntara iterambere riragaragara riraboneka nuko hari abantu bitanze bagakora ariko rero iterambere ni uguhoza ko nuko mubandanya mwitanga mukora umwe wese agakora avuga ati ngomba gusiga iragigiza ngomba yuko abantu bazovuka mu myaka iri imbere eh, bazovuga bati ahantu havutse umuntu ahantu abantu bahavutse bari n'ico batumariye bagiriye ikimazi igihugu eh, uko igihugu kandi ku cyiyumviro cy'indero y'urwaruka aravuga ati kwara abana mu ishuri ni kimwe ati mu ishuri barakora ubumenyi biciye mu nyigisho atariko indero runtu itangwa muhira asaba abavyeyi kwitanga batiziganya kugira ngo bagarukire banagure indero y'urwaruka yasabye kandi yuko abene gihugu bose mu Burundi uhereye ku bo mu ntara ya Ngozi bogerageza bakavyara aho bashoboye kurera gusozera impanuro zitari nke yatanze janye n'iterambere kubungabunga umutekano gutsimbaza amahoro n'umutekano ari ryo shingiro ry'iterambere ryose n'inshobora umukuru w'igihugu yatanze impanuro asanzwe atanga kenshi aho abasaba gukingira ibidukikije aho abasaba gutanga amakori n'amatagisi akabasaba gukunda igihugu gukundana hagati yabo ababwira ati vavanure n'ingeso mbi zose zaniga igihugu mu menshi muri kahise mukore mwivuye inyuma kugira ngo igihugu cyanyu mugiheshe iteka byo muvuga no mu byo mukora mwamenya rero ko umukuru w'igihugu avuye muri iyo nama yaciye aja imwumba ahavuka aho inama mpanuzwa jambo ya komine mwumba yaciye imugabira ishashi y'inka bise ya muco ngo mu ntumbero yo kumushimira kuko adahengeshanya gufasha komine mwumba mu bijanye n'iterambere ngo kubona vya biduga bikura ibidandazwa mu kivuko ca Bujumbura vyaragabanutse ntibisigura ko hari abagwiza tunga boba barahagaritse akazi kabo izo ni siguro zitangwa n'urongo ikigo Obere Leonard Sentore mu gihe vyibonekeza ko modoka zagabanutse muri iyi misi ku kivuko ca Bujumbura beshi rero bakibaza ko vyoba bituruka kwiduzwa ry'amakori ku bidandazwa bimwe bimwe Leonard Sentore akavuga ko ahubwo vyoba bitumwa nuko borohereje abadandaza kurihira amakori y'ibidandazwa vyabo aho baba binjiriye batarinze guca ku kivuko ca Bujumbura ivyerekeye amakamyo yagabanutse imodoka zitwara ibidandazwa zagabanutse ku kivuko ca Bujumbura twashaka kumenyesha neza yuko twebwe ibyo twibaza eh, ni uko twafashe ingingo y'uko mu korohereza abagwizatunga cyane cyane abakora ibidandazo hanze y'uko badekarara ibidandazo byabo ku biro bonyine bifuza kugira ngo tureke yuko nk'umuntu adanaza ibidandazo by'iwe mu ngozi birinda kuza bujumbura ngo ajye kudekarara ibijumbura umuntu wese adekarare aho abona abamubangukiye ariko kiretse ibidandazo bimwe bimwe tubona neza yuko biteza kuza i bujumbura kubera ko biba bikeneye dufate nko gupimwa ku munzani cyane bikeneye guca mu kindi cyuma kibiraba kikabifotora twita sikaneri ibyo bidandaza rero biraheze bikaza eh, ayo bujumbura tukabipima cyane bikajya igitega turafite umunzani tukabipima neza tukaza tukabarura neza turabye ibiro bipima twebwe rero twibaza yuko ari iyo mvo abantu benshi babona yuko ku cya bujumbura amamodokari akwegana ashobora kuba yaragabanutse radiyo sikorere nderagakura ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'inyigisho ugereranije n'ubwinshi bw'abanyeshuri bafise akamenyesha ko guhera kuri uyu wa mbere bazotangura kwigisha mu gatondo n'inyuma y'umutaga bimwe bita double vacation kugira batorere umuti icyo kibazo muri umwaka mushasha iri shuri ryatanguye ivyigwa nyezina tariki 9 z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n’indwi abanyeshuri ibitigiri byabo abahahora umwaka uheze yari yandikishije abanyeshuri amajana 57 muri bashasha nabo twakiriye mu bisata indwi kuko nibyo biri ngaha twakiriye abanyeshuri amajana 53 bose hamwe rero ubu ni igihumbi na cumi abigisha nabo dufise abigisha bake cyane babaho dufise abigisha bangajwe na leta cumi na bane bwa mbere bari cumi n'umunani harabayemwo ingorane y'abigisha bane umwe yasabye icyo bita miza kuja mu karuhuko kamara mu gihe kirekire atari karakora uwundi yagize icyo bita desertion guhagarika ku kazi utabisiguye abandi babiri bagize ubusuma bw'ibikoresho nabo nyene biba ngombwa ko bahagarikwa ubu rero muri abo cumi n'umunani twari dufise leta yari yaduhaye dusigaranye cumi na bane twaciye rero tugerageza bakageza kurondera aho bita bakutsa kivi bahembwa n'ishuri mirongo ibiri na batatu ingorane yindi dufise ijanye n'ishuri dufise ibirase mirongo ibiri na bibiri nk'uko mu nteguro y'abubatsi y'ishure babitegekanya no mu ntebe baduhaye hari intebe mu ishuri imwe mirongo ibiri na zine twaje tugice twita double vacation kuvuga ko bamwe baza mu gitondo abandi ku mugoroba ikazotangura gushyirwa mu ngiro guhera kuri uwa mbere ubu rero abaforomatere twebwe dukeneye kugira dushobore kugira inyigisho bakeya bashoboka n'abakozi bodufasha bamwe bita cyangwa canke abasekereteri n'abakontable vyoba vyiza turonse abakozi mirongo umunani na bane bakeya bashoboka aho rero urumva ko akiri ikibazo kirekire umuyobozi w'ico kigo amenyesha kandi ko kuva iryo shure ritangura ritararonswa uburyo bwo gukoresha rihawe na leta bimwe bita frais de fonctionnement ariko ko baca bikora ku buryo binjiza biciye mu bikorwa barangura akizera ko nganji bakukira buzobafasha gutorera umuti ivyo bibazo n'ubunyene kurikira bizimana Sihire n'umuyobozi w'ikigo c'imyuga co mu kigobe nyuma kubijanye n'ubuzima bw'ishuri nabwo ishuri nta n'ifaranga na rumwe cyo bita frais de fonctionnement mugabo irafise ibikorwa ibyo bita product production ishuri ryinjiza amafaranga ni nayo duce twikoraka mu guhemba abakotsa kivi mu kugura impapuro zikoreshwa kuri iri shuri cyangwa ibindi bintu byose dukenera hariho rero ibindi bintu bitwara amahera menshi icyo bitwa reconsomable ni ukuvuga ibyo dukoresha mu kugira ubuhinga nk'akarorero nk'iyo tugiye nko guteka turagura inyama ugasanga zirazimvye kugira abanyeshuri bashobore kumenya icyo bakorera ko reka n'ahandi hose mu mafiliyeri uko ari ndwi tubanza kugura ibyo bita reconsomable twaragerageje gusaba imfashanyo hirya no hino muri AFPT muri APF no muri CTB nk'ubu duheruka kuronka ibiciye miliyoni mirongo umunani e, bizotangwa na AFPT ni ibijyanye no kubaka garage tutangura kubaka kuri uwa mbere turafise n'ingorane muri mechanique automobile turafise ibyo bita amabandese no kuvuga n'ibintu bimeze nk'imodoka bigira ko muga bitagenda turakeneye rero imodoka igenda nkare ko itaraboneka murwa kiri kibazo tuzava dufata ingingo uburyo ni kuzava tuyigura umushikiranganji abijejwe twavuganye kandi amaraporo turayatanga twerekana izi ngorane muga murabona ikibazo nyamukuru nko kikica abigisha ni ikibazo rusange murazi yuko eh, muri leta hafashe ingingo guta kwitegura kwinjiza abakozi bashasha muri ivyo rero bicumva n'abigisha shabakoga ko niyo ngingo hanyuma ku n'ibi nibikoresho navyo batubwira yuko bariko barabirondera muga murumva yuko zatubwira ingorane mu gihe bidaciye biboneka n'ingo nk'iyi nk'umushikiranganji dukukira minisitiri wa fonction publique aradukurikirana akabona ingorane dufise cyo gituma twizeye yuko umwanya wose ibibazo bizotorwa kuri ishuri mu manota y'igice cya mbere cy'uno mwaka w'ishure ku banyeshuri mirongo icyenda na babiri bamenye mu mwaka wa mbere w'inyuma ya shure shingiro kuri lise kominare ya gisuru mu ntara ya ruyigi batanu gusa nibo bavuye mu mwaka w'icenda mu gihe mirongo umunani n'indwi bavuye mu mwaka w'icumi ibyo akaba ari bishyikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure ntunzwe nayo like imvo zatumye abo banyeshure bavuye mu mwaka w'icenda batamenya neza ngo ni uko abo banyeshure baronkejwe ubumenyi buke n'ivyigwa bize ngo vyoba bitari ku rugero rwabo ntunzwe nayo rike akamenyesha ko bafadikanije n'abigisha bagiye kuraba ukuntu boduza ubumenyi bw'abo banyeshure kw'ishure rya sekominari gisuru ngerageje kuraba muri rusange bwa mbere dufite ibisata bibiri cy'indimi n'icy'ubuhinga hanyuma mpereye ku cy'indimi hanyuma mu gisata cy'ubuhinga aricyo twita siyanse abanyeshuri mirongo umunani mirongo irindwi n'icyenda barose inusu abavuye muri icyenda bashoboye kuronka inusu ni batatu gusa muri icyenda nabo nyine barafite ibyo basunze abana bo muri icumi duhereye kwahiri hanyuma iki kigo cya entrepreneuria nacyo nyene baragifisemwo ubumenyi cyane rwose ugereranije n'aba baje bava muri icumi hanyuma ikindi bikora biraba kandi no ku rurimi rw'icyongereza basa n'abasunja bavuye muri icumi twisunze amakuru ava mu barimu baravuga yuko nivo Eh, ubumenyi baronse muri icumi no mu icyenda baravuga yuko abo mu icyenda baronse ubumenyi buke ugereranije n'abo mu icumi baragiye inama n'abigisha turavugana yuko turaba tukarondera ayandi masaha kugira ngo aho tubonye hahobahoba kugira ngo abana dushobore kubashyira ku rugero rumwe icyo twosaba ni uko hari ibyigwa bimwe bimwe bishobora eh, kubona umengo birarengeye abana cyane cyane nk'icyigwa bita siyanse tekinoloji aho usanga nk'ibyo wo kwize mu myaka y'icumi na rimwe ugasanga biri mu mwaka mwaka w'icenda nayo ku ishuri ry'imyuga ry'ibubanza umuyobozi waryo Gaspard Ndikumana avuga ko kumenya ku rugero rwo hasi vyoba vyatumwe nuko abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icenda bigishijwe n'abigisha bafise impapuro z'umutsindo zo ku rwego rwo hasi ugereranije n'iz'abigisha bigishije abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icumi Gaspard Ndikumana agasaba leta ko yobaha abigisha babinonosoye tugerageje kuraba uko imyimbo yagenze na cyane cyane mu myaka ya mbere twarabonye ko abana baje bava mu myaka y'icumi bamenye cyane kurusha abana baje bava mu myaka y'icenda imwe bita ishure nshingiro tugerageje rero kwiyumvira uko byoba byaragenze twaribajije ko kumbure sinzi ko ari ukubera aba bana bavuye bateguye amaporogaramu bogerageza kuza bararaba nk'abo bana bo mu w'icenda n'abo mu w'icumi kugira ngo mu by'ukuri turiko turaraba porogaramu zo mu w'icenda urabona ko hariho ibyo usanga byinshi bihuye n'ibyo byari mu w'icumi mugabo hariho n'ibindi usanga umenga eh, aba banyeshuri bo mu w'icenda canke ko ari kubera ku mashuri usanga amwamwe bataronka abigisha babibigisha bibereye kuko usanga biriko biratangwa n'abagiye abantu bita ngo n'abadese ugasanga ntibari ko barabitanga neza rero bariko baragira aya maforomasiyo yaba bigisha bigisha muri aya mafondamantare bogerageza babakongereza umwanya wo kugira foromasiyo bakabaha amahugurwa akwiye aha rero niho duciye turangiriza ano makuru twateguye kubashikiriza reka nshimire rero mwese mwariko muradukurikirana nshimire cyane na engineer Pierre Claver nzindukiye yafashije mu buhinga bw'ibyuma harurizi ndayisaba nariko ndayabashikiriza nkaba ndabipfurije umunsi mwiza murakoze